ilmdir bu har bir oyat ilmdir bu har bir hadis hurmatli tinglovchi birodarlar keling endi so'zni ahli ilm mujohidlarimizdan biri Sobitxon birodarimizdan tinglaylik ilmdir bu har bir oyat ilmdir bu har bir hadis ilmni bo'lsangiz shoyat Aşka bulsanız hariz Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ixtilof fiqdan bo'layotgan darsimizni inshaalloh davom ettiramiz va oldingi darsimizda aytib o'tdikki asosan fiqhiy masalalarda ixtilofni kelib chiqishiga to'rt xil sabab bor va birinchisini aytib o'tdikki nasni ya'ni dalilni sobitligi sobitmasligi to'g'risidagi ixtilof ikkinchisi ana shu nasni o'sha hadisni yoki oyatni tushunishdagi ixtilof uchinchisi bir biriga qarama qarshi bo'lib qolgan zohiran ya'ni yuzaki ko'rinishda zohiran bir biriga qarama qarshi bo'lgan hadis yoki oyatlarni yo mazmunlarni jamlash yoki birini biridan mazmunni ustun ko'rishlik to'g'risidagi ixtilof va to'rtinchisi har bir faqihni oldiga usuliy qoidalar va fiqiy qoidalardagi ixtilof ekan va bugun bir biroz mufassalroq bir sharhlashni boshlaymiz nimaganda fiqiy masalalardagi ixtiloflarni birinchi sababi asosan ko'proq shoyi bo'lgan taqalganligi bu shar'iy nasni ya'ni shar'iy nas yo qur'on yo hadis e, shu shuni sobitligi yoki sobit emasligi to'g'risidagi ixtilof qur'on to'g'risida albatta hammasi e, qur'oni karimdagi hamma oyatlar nimasi e, nassi qat'iydir ya'ni u to'g'risida hech qanday nima yo'q shubha yo'q faqatgina hadislar to'g'risida hadis haqiqatdan e, sobitmi sobit emasmi ya'ni sobit emasmi degani murod ya'ni shu hadis sahihmi sahih emasmi shu hadislarni sahih yoki sahih emas deyishlikdagi nima ekan olimlarni ixtilofi birinchi sabab ekan albatta mana shu shar'iy nas ya'ni qur'on hadis har bir mushtahid uchun har bir faqih uchun asosiy manba hisoblanadi agarda bir ularni oldida bir hadis sahih bo'lsa va ana shu mazmuni ham ochiq ravshan bo'lsa va unga qarshi bo'lgan bir boshqa hadis bo'lmaydigan bo'lsa albatta unga hamma unga suyangan holatda hukm chiqaradi bu to'g'risida hech qanday ixtilof yo'q albatta bu taslim bo'lingan narsa va shuning uchun ham hamma ko'ramizki hamma mushtahidlar hamma imom abu hanifa bo'lsin imom shofiy bo'lsin imom molik bo'lsin hammalari bir og'izda aytishganki agar hadis sahih bo'lsa bu meni mazhabim degan so'zni aytishgan lekin bu so'zni o'zini maqomida o'zini yo'rig'ida tushunmaslik tufayli ko'pgina noo'rin holatlar kelib chiqadi ya'ni mana shu ba'zilar tushunadiki bir hadis sahih bo'lsa mana shu bo'ldi shu bilan ana shuni zohiriga qarab hukm qilish kerak deyishadi vaholanki mana shu agarda mana shu bir sahih hadis sahih bo'lsayu lekin ana shu bir mushtahid yoki faqih shu gapni olmagan bo'lsa bu endi bu nasga qarshi bo'ldi bu sunnat tark qildi degan bir tushuncha olib qolinadi ko'pincha albatta bu xato tushunchadir albatta mana bu imom abu hanifa imom shofiy imom molik imom ahmad hamballar hech qachon bir hadis sharif ularni oldi sahih bo'lsa undan yuz o'girishligi hech qachon albatta qabul qilinmaydi ular taqvo jihatdan adolat jihatdan eng bir ustun bo'lgan kishilardir va bizni taqvoyimiz va bizni adolatimiz ularni oldida hech qanaqangi bir nima qiyoslab bo'lmaydi lekin lekin mana shu sayos tushungan kishilar mana shu so'zlarini mana shu nimalarni imom abu hanifa imom shofiy imom molikiy imom ahmad hammalarni agar hadis sahih bo'lsa u mazhabimdir degan bir so'zlarini xato tushunishib shunaqa qilishganki shu ana shu hadis ana shu faqihni oldida sahih bo'lganmi sahih bo'lmaganmi yoki bo'lmasa buni mazmuni e, nimasi ma'nosi e, ya'ni bayon bo'lganmi bayon bo'lmaganmi yoki unga qarshi bo'lgan shu hadisga qarshi bo'lgan boshqa hadis bormi yo'qmi shunga e'tibor qilmagan holatda zohiran juda ham yuzaki bir sayoz holatda shuni fikrlar tushunib olishadi va bu bilan ko'pgina xato tushunchalar kelib chiqadi shuni ham bilib olish kerakki demaganda bir hadisni ana shu e, har bir mushtak olayotgan vaqtda har bir faqih olayotgan vaqtda avval o'zini oldidagi qoidalar bo'yicha shuni tekshirib turadi aytib o'tdikki mana <clears throat> imom buxoriyni o'zini rijolari bor o'zini roviylari borki u kishini oldida siqa hisoblanadi ishonchli hisoblanadi va mana shu roviy ehtimolki imom muslimni oldida shu narsa siqa hisoblanmasligi mumkin yoki bo'lmasa imom termiziyni oldida ishonchli hisoblangan roviy imom buxoriyni oldida ishonchli hisoblanmaydi ya'ni bu ilm ya'ni buni rijol ilmi deyiladi rijol ilmi ya'ni har bir roviylarni umumiy hamma tarixi qanday sifatga ega bo'lgani qanday ilmga ega bo'lgani va qanday o'zi taqvosi qanday bo'lganligi va o'zi bir kazzob bo'lmaganmi tuhmat qilmaganmi shunday hamma sifatlari nima qilinadi tekshiriladi va bu talablar juda ham kuchli bo'ladi rijol ilmida talab juda ham kuchli bo'ladiki biz agarda roviy bo'lganimizda masalan farz qilsak bizni roviyimiz hattoki eng zaif hadis darajasiga olinmas edi nima uchun chunki bizni na taqvoyimizda maqtaguli joyimiz bor va ilmimizda ham zaifimiz bor va o'zimizda hofizda hifzda ham zaifligimiz bor ya'ni roviylarga qattiq shartlar borki juda ham ya'ni taqvolar kuchli bo'lishlik kerak va adolatli bo'lish kerak va shu bilan birga juda ham hofizlar kuchli bo'lishi kerak juda ham o'nlab yoki yuzlab hadis hadis aytilsa o'sha vaqtda bir hifz qilib qoladigan juda ham bir nimasi bor shartlari juda ham kuchli shunga ko'ra ya'ni aytib o'tyapmizki yani roviylar to'g'risida ya'ni har bir faqihni oldida nima bor <clears throat> o'ziga xos e, shartlar bor har bir muhaddisni oldida Shunga muvofiq, ya'ni bir hadis sahih bo'lishi uchun ana shunda nima qiladi? Har bir faqih o'zini o'z oldidagi qoida bilan, o'zini oldidagi rivoyat to'g'risidagi o'zini fikri bilan tekshiradi. Albatta, agarda hadis sahih bo'lsa, shu jihatdan keyin uni mazmuniga qaraydi. Mazmun ham ochiq-ravshan bo'lsa, uni unga qarshi bo'lmagan boshqa bir hadis bo'lib qolishi mumkin. Shuni tekshiradi. Albatta, shundan keyin albatta buni qabul qilishida hech qanday shubha yo'q. hozirgi zamonamizda ayniqsa shunday bir ya'ni bir taassub paydo bo'lganki bu shunday taassubki masalan bir sahih buxoriyda bir hadis o'qidikki shu sahih buxoriy shu hadis sahih deb bilib oldik lekin masalan bir mushtahid yo imom abu hanifa yoki imom shofiy shu hadisni olmagan bo'lsa shu yerda bir taassub holda bir fikr yuritiladi ko'pincha abu hanifa yoki imom shofiy shu hadisni sahih hadisdan olmabdi degan bir tushuncha olib bu hozir sahih hadis qilgan sunnat qilgan degan bir tushuncha bo'lib qolgan bu ya'ni noo'rin taassubdir e, bunga o'xshagan taassub islom tarixida doimo bu narsa tanbeh berib kelingan bunga masalan ibn abi Zayd degan bir olim bor ekan shu kishi olim bo'lishiga qaramasdan bir imom molikni bir ishtihodiga qattiq bir u kishi tanbeh beribdi ya'ni imom molik bir hadis sahih oqibdi o'qibdida sahih hadisga e'tibor qilmasdan ahli madinani bir qilgan amalini olib nima qilibdi shunga muvofiq amal qilibdi ya'ni ma'lumki oldin aytib o'tdikki imom molikni oldida ahli madinani qilgan amali dalil hisoblanadi ya'ni u kishi aytadilarki ahli madina eng sunnatni yaxshi ko'rgan payg'ambarimizni yaxshi ko'rgan payg'ambarimiz bilan birga yashagan doim birga bo'lgan shuning uchun ahli madina qilgan amali dalil hisoblanadi u kishini oldida boshqa oldida emas lekin imom molik oldida dalil hisoblanadi shunga muvofiq shunday bir hadis sahih keldiki uni nima qilmadi uni olmasdan imom molik nima qildi ahli madina bunga qarshi bo'lgan amalni oldida shunga muvofiq hukm qildi shunda mana shu ibn abi degan olim shu bir taassub qildiki ya'ni bu mujtahidni o'ziga o'zini oldiga shu bir qoidasini o'zini nimasini tushunmasdan bir shuni nima qildiki yo Molik Imom Molik tavba qilsin, yo uni kallasi ketish kerak, yo uni bo'yni uzilish kerak degan bir nima gap aytdiki, taassuban ya'ni. Mana shu Ibn Abi Imom Molikni shu fatvosiga, shu hukmiga bo'lgan taassubona fikri shu tarix davomida doimo hozirda ham eskida ham mahv qilingan shu narsa qilib qilingan shuning uchun ham hozirgi vaqtda mana shunday bir ya'ni faqihlarni mushtahidlarni ya'ni o'zlarini oldiga ishtihodlari bilan qilgan narsani ya'ni bitta zohiriy hadis sahihni o'qigan holatda hukm qilishlik albatta bu nimadir sayos fikrlashlikdir va noo'rin taassubdir har bir hadisni o'zini qoidalari bor imom abu hanifa imom shofiylar eng payg'ambarimizga yaqinroq hatto imom buxoriydan ko'ra yuz yil oldin o'tgan yuz yil bir asr oldin o'tganlar va ular ya'ni hadis zamoniga payg'ambarimiz zamonasiga yaqinroq va ularni ular mushtahiddirlar ya'ni mushtahid degani shuki ular mustaqim o'zlarini o'zlari mustaqim qur'on hadisdan nima qilisha oladi to'g'ridan to'g'ri hukm olishga haqlidirlar bunday huquq hammaga haqli emas ulardagi shunday tafsirda fiqhda usuli fiqhda va boshqa ilmlardagi ulardagi to'la bir layoqat borligi tufayli mushtahidlarga faqihlarga bu nima berilgan bu haq berilgan shuning uchun ham mana bu faqihlar nafaqat faqat fiqhda balki hadisda ham ular nima ular hadisni ham olimidirlar mana bu to'g'risida ham bir misol keltiriladiki muhaddislarni bir <clears throat> misol qilinganki muhaddislar go'yoki bir e, farmatsevtlar ya'ni dori tayyorlovchilarga misol qilingan dori tayyorlovchi ya'ni nima qiladi dorini tayyorlaydi lekin faqihlarni doktorlarga misol qilingan ya'ni doktor nima qiladi ana shu ma'lum bir davoni ma'lum bir kasalga to'g'ri kelish to'g'ri kelmasligiga qarab buni belgilab bera oladi lekin farmatsiya faqat nima qiladi davoni tayyorlaydi lekin doktor mana shuni kasalni o'rniga qarab qanaqa kasalligiga qarab shunga bir allergiya ko'tmaydimi shuni yuragi ko'taradimi yo yo bir nafas siqish bormi va hokazosi bormi shuni tekshirgan holatda muayyan davoni naqola oladi shuni o'zini o'rniga iste'mol qila oladi demaganda demak faqihlarni misoli go'yoki bir tayiblar ekanki ular ham farmatsevtikani ham o'zini shuni qayga o'rnatishlikni qayga shuni iste'mol qilishni o'rnini biladigan kishilar ekan bir hadisni sahih va sahih emas deyishda ham demaganda ixtilof bor ekan aytib o'tganimizdek imom termiziyni oldida sahih bo'lgan narsa imom muslimni oldida sahih bo'lmasligi ham mumkin ya'ni bu ilm mutlaq hal bo'lgan ilm emas hattoki mana <clears throat> aytib o'tdikki ba'zi bir muhaddislar sahih buxoriyda ham zaif hadis bor deyishgan ekan ya'ni bu bilan biz zaif hadis bor ekan demoqchi emasmiz lekin bu ya'ni mutlaq hal bo'lgan narsa emaski bu ilmiy kengroq tushuncha va shuningdek alboniyda ham hadis to'plamlari bor bilasizlar va mana shu hozirgi vaqtda ham ba'zi bir muhaddislar aytishgan ekanki alboniyda ham to'plamada zaif hadis bor deb aytishgan ekan ya'ni bu keng ilm o'ziga xos ilm hamma olimni har bir muhaddisni va faqihni o'ziga xos bu to'g'risida tushunchasi bor va bunga bir misol keltiramizki mana xabar mastur to'g'risida olimlar nima qilishdi ixtilof qilishdi xabar mastur bir hadiski uni roviysi to'g'risida hech qanday bir ma'lumot yo'q aytib o'tdikki har bir roviy to'g'risida to'la bir ma'lumot bo'lishi kerak avtobiografiyasi ma'lum bo'lishi kerak lekin shunday bo'lib qoladiki bir roviy bo'ladi undan bir hadislar rivoyat qilingan bo'ladi lekin u roviy to'g'risida na uni odilligi adolatligi to'g'risida bir ma'lumot bor na uni bir fosillik to'g'risida ma'lumot bor hech qanday ma'lumot yo'q bu to'g'risida olimlar nima qilishdi ixtilof qilishdi va ba'zilar aytdiki ehtiyotan imom muhammad aytgan ekanki ehtiyotan uni hadisi olinmaydi uni hadisini go'yoki bir fosiqni xabaridek olamiz degan ekan ehtiyotan lekin imom abu hanifa bu mastur hadisni nima qilgan ekanlar olgan ekanlar va aytgan ekanlarki imom abu hanifa xosatan mana shu roviy agarda sahoba bo'lsa yoki tobiin bo'lsa yoki atbo tobiin bo'lsa agarda u to'g'risida ma'lumot yo'q bo'lsa ham u xabar mastur bo'lsa u olinadi chunki payg'ambarimiz hadislari borki al muslimuna adulun ba'duhum ala ba'd ya'ni musulmonlar ba'zilari ba'zilariga nisbatan adolat qiluvchi degan hadisga muvofiq biz mana bu roviyni holi ma'lum bo'lishiga qaramasdan olamiz deb imom abu hanifa nima qilgan ekanlar bu xabar masturni sahiy deb olgan ekanlar lekin hozirgi zamonamizdaki fisq fujur juda ham ko'paygan odamlarda bir yolg'onchilik kazzob muttahamlik firibgarlik ko'paygan ushbu zamonamizda bir xabar kelsaki u kishini na odilligi na odilmasi to'g'risida bizda hech qanday ilm bo'lmasa albatta uni nima qilmaymiz olmaymiz hozirgi vaqtda zamonamizda fisq juda ham g'olibligi uchta avvalgi qarnda ya'ni sahobalar tobiinlar tobiinlar vaqtida ya'ni bunaqa narsa juda ham kam bo'lganligi uchun shu xabari masturni olishlikka u kishi hukm qilgan ekanlar mana shundan kelib chiqadiki demaganda bir olimni oldida xabar mastur maqbul emas bir olimni oldida bu narsa maqbul shunga muvofiq birini oldida bir hadis sahih bo'lsa birini oldida zaif bo'ladi va bundan boshqa misol mustal hadisni eshitgan bo'lsak hammamiz ham hadis mursal shuki tobiin payg'ambarimizdan rivoyat qiladi sahoba payg'ambarimizni ko'rgan kishi tobiin payg'ambarimiz emas sahoba ko'rgan kishi endi ana shu tobiin to'g'ridan to'g'ri payg'ambarimizdan rivoyat qilib qoladi vaholanki payg'ambarimizni ko'rmagan lekin o'rtada sahobiyni tushirib qoldirgan bu hadisni hadis mursal deydi ya'ni bu hadis mursal hadis nima qilinadi buni qanday nima qilinadi olinadimi olinmaydi bu to'g'risida mana imom shofiy buni olmagan ekanlar va aytgan ekanlarki to boshqa bir oyat yoki boshqa hadis kelmaguncha shu mazmunni isbotlab u olinmaydi degan ekan lekin imom abu hanifa modomiki o'rtadagi ma'lum bo'lmagan kishi sahobiy bo'lsa sahobiyda albatta odillikda hech qanday shubha yo'q tobiin hadisni rivoyat qilayotgan vaqtda sahobiy zikr qilmasdan yo gapni qisqa qilishlik uchun yoki ma'lum bo'lgani uchun to'g'ridan to'g'ri payg'ambarimiz rivoyat qilibdi ekan va sahobiy albatta u adilligida shubha yo'q deb imom abu hanifa bu hadisni olgan ekanlar va xosatan mana said ibn musayyabni ko'p hadisdan eshitganmiz said ibn musayyab sahobiy emas tobiin juda ko'p hadislar borki to'g'ridan to'g'ri payg'ambarimizdan rivoyat qilgan hadislar bor buni musal deydi said ibn musayyabni mursallari ham nima ekan bu ham maqbul ekan demak yana mana shu ikkita misol bo'ldiki mastur hadis bilan mursal hadisni o'rtasida ana shu nas to'g'risida kelib chiqadi va oxir oqibatda fihiy ixtilof shundan kelib chiqishi mumkin ekan shunday ham bir hotib bo'lib bor ekanki bir roviy rivoyat qilar ekan bir hadisda rivoyat qilgandan keyin ana shu hadisni rivoyat qilganligini o'zi inkor qilar ekan bu hol bizga g'aribroq chunki bu ilmlarga uncha kirmaganmiz hisobda lekin ana shu hadisni ilmini sharhlovchilar musolah hadisni o'quvchilar umuman ya'ni Э, shu ilm doirasidagi kishilar albatta bunga yo'liqib qolishadi bizga juda qaribroqki robi bir hadisni rivoyat qiladi lekin keyin shu hadisni o'zi nima qiladi inkor qiladi bu qanday bo'ladi bu hadisni olamizmi olmaymizmi va imom abu hanifa va abu yusuf nazira bu hadisga amal qilinmas ekan bir roviy rivoyat qilsayu keyin ancha vaqtdan keyin yo'q men bu hadisni rivoyat qilmaganman deb turib olsa imom abu hanifa abu yusuflar buni olmas ekanlar lekin bo'lmasa shofiy bo'lsa buni olar ekan roviy agarda o'zini hadisini inkor qilsa ham baribir imom shofiy nazrida olar ekan mana shu uchinchi xotam misol bo'ldiki nimaganda ana shu hadisni sahih va sahih emas deyishlik to'g'risida olimlar orasida faqihlar o'rtasida ixtilof bor ekan va mana shundan keyin nima bo'lib chiqadi keyin bir hadis birini oldi maqbul birini oldi maqbul emas undan keyin hukmda ham ixtilof kelib chiqar ekan bu birinchi sababida ya'ni shar'iy nasni sobitligi yoki sobit emasligi to'g'risida nima ixtilof demaganda xabar mastur va hadis mursal va roviy o'zini hadisini inkor qilishligi uch holatni shu qilib ketadikki va bundan boshqa holatlar ham juda yam ko'pki mana shu har bir faqihni oldida u to'g'risida o'zini fikri bor shunga muvofiq bir faqihni oldida bir hadis maqbul bo'ladi boshqasini oldida maqbul bo'lmaydi fiqhiy masalalarda ixtilofni ikkinchi sababi bu ho'p shar'iy nasni tushunishdagi ixtilof shar'iy nas hadis yetib keldi hammaga hadisni sahiyligiga ittifoq bo'ldi lekin bu bilan masala tugamas ekanda hadisni sahiyligiga ittifoq qilingandan keyin ham bu bilan ya'ni oxirgi hukm darrov chiqmas ekan balki ular olimlar nima qilishar ekan shu o'rinda mana shu hadisni tushunishlikda o'zlarini tushunchalariga muvofiq ixtilof qilishar ekan masalan buni sababi shundan kelib chiqadiki ana shu dalilni ana shu kelgan hadisni o'zini o'sha tekstga qaraydigan bo'lsak ana shu tekstdan tushunishlikda kelib chiqadi va ikkinchi o'rinda ana shu misdagi shundan kelib chiqqan ixtilofni nimasi shundan iboratki mana hadis arab tilida va aytib o'tdikki judayam arab tilida lafzlar ko'pki ya'ni ko'p lafzlar bor ya'ni mazmuni tushunarli ya'ni bitta mazmunga qat'iy mazmun tushmasi bor davlati bor va ko'p lafzlar borki bir necha xil mazmunlarga nimasi bor ehtimol bor masalan deylik aytsangizki roaytu aynan desiz Roaytu aynan roaytu ko'rdim. Aynan aynni ko'rdim. Ayn nima degani? Aynda bir mazmuni borki, bu buloq deysizlar bordi. Buloqni ko'rdim deb tushunish mumkin. Yoki bo'lmasa roaytu aynanni insonni ko'zini ko'rdim deb ham mumkin. yoki bo'lmasa roaytu aynan deganda ayn jos degan mazmuni ham bor josni ko'rdim deb ham tushunish mumkin demak endi mana ko'ryapmizki ayn deganda hozir bir kishi roaytu aynan desa siz hozir nima deganda necha xil mazmun chiqyapti-da bilolmaysizki bu buloqni ko'rdim deyaptimi bu hozir insonni ko'zini ko'rdim deyaptimi yoki bo'lmasa josus ko'rdim deyaptimi buni bilolmaysiz qanday bilasiz ana shu hadisni atrofidagi biriga muayyan qiladigan boshqa bir dalilga qarab shuni nima qila tushuna olasizki bu yerda hozir bu ayn degan amaliyot josus ko'z tutgan ekanda tushunishingiz mumkin demak bilyapmizki mana arab tilidagi lafzlar juda ham mazmunlari juda ham nima bitta lafz xilma xil mazmunlarga ega va aynda o'zi bundan boshqa ko'p mazmuni ham bor bundan hozir uchta mazmunni keltirib o'tdilar va boshqa so'zlarda ham xuddi shunday nimalari bor bir necha xil mazmunga ehtimoli bor mana mashhur oyatki yatarabbasna bi anfusihinna degan oyat talab qilingan ayollar o'zlariga uch qur vaqt qarab turadilar uch qur vaqtni tafsirida ixtilof qilishdida qur degan nima degani qur degan to'g'risida ixtilof qilishdi va mana ahli kufrlar va umar ibn hattob va ali ibn abi tolib va abdulloh ibn masud abu muso ashariy mujohid qatorda zahhok ikrima sadiylar mana shu uch qur vaqtni ya'ni uch hayz vaqti deb tasvir qildilar lekin ahli hijozlar va Oysha roziyallohu anha, Abdulloh ibn Umar, Zayd ibn Sobit, Zuhri, Abbon ibn Usmon, Shofiylar bo'lsa, bu uch qurdagi mana quru lafzini ayolda pokizaga vaqti deb sharhladilar. Shundan nima bo'ldi keyin? O'sha ayolda iddasini belashlikda ixtilof kelib chiqdi. Va bu narsa hattoki 10 kungacha nima qilish mumkin bo'lganda idda vaqtida shu ikki xil xatoga ko'ra ixtilof bo'lishi mumkin. Demak, shu quru lafzi arablarda ikki xil mazmunga ehtimol bor ekan. Ham ayolni pokli vaqtiga ham mana shu hayz vaqtiga va ba'zilar nazarda hatto ikkala vaqtga ham qur deb ismlanar ekan. Shundan ham kelib chiqdiki demaganda arab tilida nima lafzlarini bir necha xil mazmunga ehtimoli borligini bilib oldik. Masalan, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadislari borki, la yamassul illa tohir. Qur'onga faqatgina tohir kishi teginadi degan hadislari. Tohir ya'ni pokiza kishi. Buni qani tushunsa bo'ladi endi bu hadis. Mana shu hadisni boriki hamma nima qildi, ittifoq qildiki, shu hadis sahih deb ittifoq qildi. Shu bilan tugan masala e, tugan yo'q. Balki endi nima qoldi? Hadisni o'zi nafsi tekisi qoldiki, qanday tushunamiz endi? Mana bu yerdagi tohir so'zi bizda hozir bir necha xil mazmunga nimasi bor, ehtimoli bor. Mana shu Qur'onga pokiza kishigina teginan degan so'zda kim u pokiza kishi? Hadasi akbardan, ya'ni g'uslsiz bo'lmagan deb tushunish mumkin. yoki bo'lmasa tahorat qilmagan kishi deb tushunish mumkin yoki shirkdan pokida bo'lgan mo'min kishi deb tushunish mumkin ya'ni nima bor shu hadis o'zi bilangina nima bo'lmaydi hukm qat'iy bo'lmaydi balki qur'onga faqat pokida kishinigina teginadi pokida kishi aytib o'tganimizdek yo hadas akbar yoki g'usulsiz bo'lmagan yoki tahoratsiz bo'lmagan deb tushunishim mumkin yoki shirkdan holi bo'lgan har qanday mo'min kishi deb tushunish mumkin va shunga o'xshagan yoki najasdan har qanday bir ifloslik badaniga tegmagan deb ham mumkin demak mana hadisni sahiyligiga ittifoq bo'lgandan keyin bilangina hukm qat'iy emasdan masala tugamaydi balki bundan keyin ana shu nasni lafzlardan tushunayotgan mazmun va mushtahidni ham qanday tushunishligidan ixtilof kelib chiqadi va bir hadis borki zakatul janini zakatu ummihi degan hadis bor ekan mana Shuni o'qishlikda ikki xil o'qish mumkin ekan. Zakatul janini zakatu ummihi deb yoki zakatul janin zakata ummihi deb o'qish mumkin ekan. Shu ikki xil o'qishlikdan hukmda ixtilof kelib chiqadi. Zakatul janin zakatu ummihi mazmuni shuki, ana shu hayvonni qornidagi bolasini uni poklashlik onasini poklashligidir degan mazmunda. Masalan, ovga borildi, bir hayvonni ovlandi, hayvon ovlagandan keyin u hayvonni bo'g'izlandi bismillah allohu akbar deb e, so'yildi hallandi lekin qonini olsa qonni bolasi bor ekan u nima qilish kerak uni ham bir ya'ni hallab so'yib nima qilish kerakmi yoki ana shu onasini hallab so'ygani kifoya qiladimi shu yerda agarda zakatul janini zakatu ummihi desangiz ana shu onasini hallanganligi shu bolasini hallanganligi deb unga nima qolmaydi bolasini boshqadan so'yishlikka ehtiyoj qolmaydi lekin zakatul janin zakata ummihi deb zakatu zakata degan bo'lsa unda bolasini ham onasini bo'g'izlagandek bo'g'izlash kerak degan mazmunga chiqadi ana shu hadisni sahih bo'lgandan keyin ham uni tushunishlikda ixtilof bo'lib demaganda ikki xil hukm kelib chiqishligini mana shu o'rinda bir misollarni ko'ryapmiz bunga o'xshagan misollar juda ham ko'p fiqda ya'ni hatto yuzlab minglab o'n minglab misollar bor bunga bu biz ba'zilar kiradiki shu to'g'risidagi ixtilofda bizda ham bir ma'lum bir tushuncha paydo bo'lishligi uchun endi mana shu shar'iy narsalarni tushunishdagi ixtilofni ikkinchi yon tarafi shuki mana shu odamlarda ana shu ana shu nasga qarayotgan kishilarni o'zlarini fahmi ya'ni insonlarda o'zlarini tushunchasi xilma xil bo'lishiga qarab bo'ladi ana shu shar'iy nasdan xilma xil fikrlar xilma xil hukmlar olinadi bunga misol mana imom buxoriy va muslim o'zlarini sahihlarida rivoyat qilgan bir voqea bo'lganki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam vaqtlarida bo'lgan voqea bu handaq jangi tugadi handaq jangi tugagandan keyin jibril alayhissalom nozil bo'ldilarda payg'ambarimiz nima qildilar shu banu qurayzaga xiyonatkor yahudiylarga qarshi yurish qilishlikka buyurdilar shunga teradilar shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam nima qildilar o'zlarini ashoblarini terlashligi uchun aytdilarki birortanglar asrda o'qimasin magar ham banu qurayzaga borib o'qisin deb buyurib berdilar shunda yo'lda namoz vaqti o'tib qoldi ba'zilar aytdiki yo'q biz shu banu qurayzaga bormaguncha o'qiymiz deyishdi ba'zilarki yo'q biz o'qiymiz deyishdi va hokazo ixtilof qilishdi mana shu yerda mana sahobalar ertayu kech payg'ambarimizni birga yashaydiganlar ertayu kech payg'ambarimizni birga o'tirganlar payg'ambarimizni gaplarini boshqa hammadan ko'ra eng yaxshi tushunuvchi insonlar payg'ambarimiz shu lafzidan ikki xil mazmunni tushunishdi ba'zilari payg'ambarimizni banu qurayzaga bormaguncha o'qimanglar degan gapni zohirni olishdida kech qoldirib bo'lsa ham banu qurayza o'qishdi ba'zilar bo'lsa bu payg'ambarimizni hadislarini zohirni xilofini olishdiki payg'ambarimiz niyatlari tezroq borib yetib olib shu o'qinglar degan niyatda aytdilar dedilarda tavil qildilarda ana shu yo'lda o'qib oldilarda banu qurayzaga keyinroq yetib bordilar Mana shu ham mana shu misol ham bizga tushunarli bo'ladiki, insonlarda fikrlari xilma-xilligi. Mana shu bo'lgan voqeani keyingi o'tgan mushtahidlar ham shu o'rinda qaysi sahobat to'lish qilgan. Shu to'g'risida ham fikrlashdi. Hozir shu yerda o'zimiz ham fikrlasak nima qilishimiz mumkin? Qaysi biri to'liq qilganiga ixtilof qilishimiz mumkin. Va shunga o'xshagan keyingi mushtaklar ham nima qilishdi? Mana shu ikkov sahobiyalarning ikkov toifasini qaysi bir to'liq qilgani to'g'risida nima qilishdi? Ular ham ixtilof qilishdi va Ibn Qoyyim rahimahulloh ikkinchi toifani fikrini tarjih qilgan ekanlar. Ikkinchi toifa qaysi edi? Payg'ambarimiz niyatlari tezroq yetib borishlik bo'lgan xolos. nasni zohiriga xilof bo'lgan toifani fikrini ibn qoyim rahimaulloh shuni tarjih qilgan ekanlar shuni kuchli deb aytgan ekanlar va shundan boshqa masalan haj masalasini agar haji fihini o'qigan bo'lsak ko'ramizki payg'ambarimiz ko'p haj qilmaganlar faqat bir marta haj qilganlar lekin shunga qaramasdan mana shu sahoba o'rtasida tobinlar o'rtasida va mushtahidlar o'rtasida hajdagi amallar to'g'risida xilma xil ixtilofni ko'ramiz shunday ixtilof ko'ramizki har bir masala to'g'risida biri buni vojib degan biri buni mustahab degan shunga o'xshagan hajdagi ko'p bir ibodatlar to'g'risida ixtilofni ko'ramizki vaholanki payg'ambarimiz faqatgina bir marta haj qilgan xolos lekin ana shuni ko'rgan sahobalar ba'zilari hajdagi bir ibodatni shuni vojib deb fikr qilgan ba'zilari bo'lsa buni shu faqat mustahab deb fikr qilgan va hokazo va bu to'g'risida haj kim o'qigan bo'lsa yoki hajga borgan bo'lsa buni juda ham yaxshi tushunishi mumkin va shunga o'xshagan ya'ni shar'iy nasni ya'ni hadisni tushunishlikdagi ixtilofni ikki yoni aytib o'tdik birinchi shu lafzlarni tushunishdagi o'zi ixtilof va ikkinchi odamlarda o'zlarini fikrlari va fahmlaridagi ixtilofni aytib o'tdik va inshaalloh bu ikkita sababni aytib o'tdik va keyingi uchinchi sababi ulamolar shularni zohiran bir biriga qarama qarshi bo'lgan hadislarni yoki oyatlarni jamlaymizmi yoki ularni tarjih qilamizmi degan o'zlarini ixtiloflari bor ya'ni jamlash degani shuki bir biriga ikkita hadis qarama qarshi bo'lgan bo'lsa jamlash yo'li shunda iboratki ya'ni mana bu hadis mana bu o'rindayu bu hadis bu o'rinda bu ikki hadis ham to'g'ri deb nima qilishlik shu uslubda jamlash deyiladi lekin agarda mana bu hadisdan kirib bu hadis kuchliroq bu hadis bunaqaroq deyishlik bu tarjih deyiladi mana shu borasida ham ulamolar faqihlar ixtilof qilishgan va oxir oqibatda shar'iy hukmlarda ham bundan chiqqan shundan oxir oqibatda ixtilof ham kelib chiqqan avvalambor olimlar zohiran bir biriga qarshi kelib qolgan oyat hadislarni birinchi o'rinda iloji boricha jamlashlikka intilishadi va iloji boricha bu hadis bu o'rinda bo'lgan bu hadis bu o'rinda bo'lgan deb o'zlarini muayyan bir chegaralarini bayon qilib shuni jamlashlikka intilishadi va lekin agarda jamlashlik imkon bo'lganda keyin ba'zilarni ba'zilaridan tarjih qilishadi tarjih degan ya'ni birini ikkinchisidan quvvatli qilish degani shu faqihlar shar'iy hukmlarni istimod qilishlikda mana shu jamlashlik va tarjih qilishlik maydonida o'zlarini xos bir fikrlari bo'ldi shu borada ularning fikrlari bir biriga xilma xil keldi shuning uchun ham ba'zi bir odamlarga mana shu mushtahidlarni ba'zi bir hadislarni zohirini olmasdan boshqa hadislarni olganliklarini ko'rib ba'zi bir odamlar ilmsizlik tufayli mushtahidlarni qilgan ba'zi bir e, ishtihodlarini ularni nima qilishdi bu mujtahid o'zini bir royi bilan fikri bilan bir hukm qilgan deb zohiran shunday bir jaholat tufayli fikr qilishdi bu narsa bizda o'zimiz vatanda ma'lum bir davrda shunaqa bo'ldiki ya'ni mujtahidlar bular o'zlarini fikri bilan qilgan mana bu hadisni olmagan bu hadisni olmagan deb ya'ni bu ilmni kamligi tufayli shunday bir holatlar ham bo'ldi vaholanki ya'ni tarjih ilmi juda ham nima nozik ilmki bunga faqatgina mushtahidlargina qodirdir avvalambor demaganda har bir mushtahid bir biriga zohiran qarama qarshi bo'lgan hadislarni jamlashlikka intiladi va jamlashlikka qodir bo'lmasa birini ikkinchisidan tarjih qiladi va tarjih qilishligi to'rt jihatdan bo'lishi mumkin masalan deylik bir hadis mutavotir bo'lishi mumkin mutavotir degani sahih hadis juda ham ko'p o'rindan kelgan bo'lsa juda ham ko'p rivoyat qilingan bo'lsa bu mutavotir bir narsa ketgan bo'ladi mana shu mutavotir naslni hadisni boshqa bir hadisdan ko'ra bu mutavotir bu sahih hadisi bu mutavotirroq deb nima qiladi birini ikkinchisidan ustun qilishi bo'ladi bu birinchi turi yoki bo'lmasa bu hadisni roviysi olimroq bu hadisni roviysi hadisni hifz qiluvchiroq deb shu jihatdan nima qilishi mumkin tarjih qilishi mumkin yoki bo'lmasa ikkita hadis bir biriga qarama qarshi bo'lib qoladi bir hadisda bir amalga buyurilgan bo'ladi bir hadisda shu amaldan qaytarilgan bo'ladi shunda mana shu buyruq yo'qdan nahiy afzal ko'rinadi ilmdir bu har bir oyat ilmdir shu bilan kechki radio eshittirishimiz nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh ilmli bo'lsangiz shoyat tinglashga bo'lsangiz qarib